Saule ir spītīga, ceļš netverams, ūdens pazudis. Kur dzirgs mani vada, es nezinu, es vienkārši tam sekoju. Es esmu kaubojis saulē pārkarsis, nes cik jūdzes nobraucis. Mani zābaki putekļos, zirgs met no segliem nost, cepura vējā aizlidoja. Es esmu kaubojis saulē pārkārsis, nes cik jūdzes nobraucis. Saule pamatīgi karsē, gribas ļoti dzērt. Tik nav man, kur ūdeni ņemt, līdz priekšā redzu oāzi. Es esmu kaubojis saulē pārkarsis, nes cik jūtas nobraucis.